biziko solas. Agur guzieri ongitorri gure emanaldirat departamentuko elkartasun etxen inguruan, kontseilu uroko jak plantan eman duen inserzio edo gizarteratze politikaz eh, aizanen gira eta hainbat sailetan eh, gizarteratzea egiten da Elena Arraiet gurekin izanen dugu. Jakintza zuere adinetakoak eta ezintuak egina eh, ala beren etxetan ego joiteko laguntzak badirela, hainbat laguntzak guk aldihuntan eh, ziaz edo herri elkargoetako zentro sozialek eskaintzen dutena aipatuko dugu. Hemen izanen dugu Marina Ordoki haundi, ziazeko sailortan lan egiten duena, eta baita ere maialen iturria etxetan laguntza emaiterat joaiten den eh, langile Eta azkenik, eh, bularre maiteaz, eh, azaroren txei juntan, eh, ostegun juntan, egun berezi bat antolatua da, informazione egun bat, xe bilduko ditugu PMiko haurat hartatzailea den lore horirekin, eta gurekin izain dugu ere miren txukozkarat, zazpi laitez bere haurari bularra eman duen baigohiak ama gaztearen lekukotasuna entzunen dugu. Abiatzen dugu gure gaurko emanaldia. Biziko solas. Kontseilu orokorrak eh, departamentuko elkartasun etxeekin batian eh, pikoan eman du intserzio gizarteratze eh, politika bat eta ba horren aipatzeko joan den aldian etorri zen bezala helen arraiet unarat etorriazira zira horren aipatzeko beraz politika bat eramanten du gizarteratze sailean hiru gaien inguruan. Egun hon, Elena? Egun hon, Maria ez. Hordian, hiru sail badira, gizarte eta lanbide bizitza. Mm -hmm. osasun sailea. Eta azkena, uh, bizitegi sailea. Hala. Eta lehen bizikoa, da beraz, bizi soziala eta lan munduan. Bai, bai. Eta zoindira dira horiek, nola? Orduan eh, nahi bali maduzu jendeak eh, sustangatuak izaiten aldira, beren eguneroko arazuentzat. zuentzat. Eh? Mhm. Eta hortan hiru sail desberdinak uh, badira, lagunduak izaiten aldira kondoari buruz, uh, bigarren gauza beren eskubideen irekitzeko eta ere eh, gizarte loturari buruz, ingurumenari buruz. Uh, eh, etxemploen emaiteko, hortan eh, kokatzen dira elkarteak, lan munduko partzuerak, baita ere beste administrazioak. Eman dezagun gizarte segurantza, familien uh, laguntzakutsa, elkartasunezko janari saltegia, asiari aldiko zentruak, uh, mm. eta bar, ah, gehiago ezagutzen ditu, CAF, CPAM, CIAS, bai, eta hori bai, Bai hor bideratzen dituzie jende horiek horien ganat. Beren beharen arabera. Zentak gehienetan argun bazter baitira jende horiek, espaitute loturaik. Gehienetan, eh, gehienetan bai. Hmm. Bai, gehienetan bai. Hmm. Eta lagundua izaiteko uh, beharrezkoa da gizarte laguntzaile batekin harremanetan sartzea. Hmm. Eh? Eta bere ebaluak eta egin ondoren eh, proposatzen du uh, diru erabilgailuaren abiaraztea edo orientazio baten egitea. Uh, nahi bali mauzu uh, hautuak egin adira ebaluak eta baten uh, ebaluak bat egin ondoren. Hori da. Hala. Hori da. Erreza aipatzen da ardiasteko bideak zoin dira? Ordean ardi hasteko bideak, eh, bon, lehenik, lehen gauza, uh, hori egiten da, diru iturririk ez delarik. Eh, Bistan dena. Eh. eh. Instrukzio administratiboa elkartasun etxetan egiten da, diru laguntza horren lortzeko. Eh, hilabaitero runkitzen dena da. Mm -hmm nork galdegiten alduen uh, eh, diru laguntza hori, erreza diru laguntza hori. Uh, badira, bi, bi kasutez hogoita bost urte baino gehiago duten jendek, mhm. eta hogoita bost urte petik direnek uh, eh, haujak balin badituzte. Mm Ados. Ados. ha, ah, ah, bai. Eh, behar da jakin eh, dena den hogeita bost urte petikako gaztentzat beste egitura batzu badirela laguntza bat eh, eskaintzeko bai. hortarako da bai. bakarrik hauja duten endako hogeita bost bai, urte petik. Hori da, hori ez. Bai. Hmm. Gero, bigarren gauza eskubide idekitze bat balin bada. Mm eh? Mhm. Dretxo bat uh, balin bada. Eh? sustengu sozial edo profesional baten ukaiteaz behartua da hartzeduna. Hai. Ha? izan behar da. Bai. Urbiletik. Bai, hmm. bai. Ez du auturik nahi bari mauzu. Eh? Diru laguntza hori ukaiten du, baina sustengua behar du eh, onartu. Laguntza horren helburua da egoeraren hobetzea eta noizbait erreza baliabide hortatik ateratzea. Eh? Mistan Personak sustengun neuri aukaitena aldu, eh, gizarte laguntzaile, edo erizain, edo profesional kontseilu baten bidez. Hautua ez du berak egiten, biztan dena, mhm. hautua egina da jendearen ahazo nagusiaren arabera. Bera. Ah, bai. Mhm, mhm. Eta, beraz, eh, laguntzaile horrek, zertan lagunduko du, eh, beharretan den jendia? Orduan, guk eh, hortarako uh, elkartasun etxetan badira profesional kontseiluak uh, errezan uh, direnen zat. Mm -hmm. Profesional alkoholari uh, horrek ze lantzena aldu. lau, lau gauza lantzena alditu, proiektu profesionala apailatzen du pertsonarekin, mm lehen gauza. Uh, bigarren gauza beste partaide bati, buruz bidatzena aldu, behar bultzatzen du profesional proiektu gogoeta, mhm. ere, berarekin, eta diru biztan dena, diru laguntza baliabideak bultzatzen ditu beharren arabera. Ha? Mhm. Eh? Hala. Hala, beraz, hori, eh, lan munduko, beraz, laguntza, eh, eta inserzio edo gizarteratze lan hori sailortan, osagarri sailean ere aipatu dugun bezala estapenian. Bai, osagarri sailean ere aipatzen alda, zonbeitzu biziki uh, osasun problemak direnak. unkiak direnak, eh, baditu mm. Hori, um, edo zoin jenderen da. Egan nahi baitut emeza edo departamentuko elkartasun etxetan segituak direnen zat. Mm -hmm. Eh, norbaitek, balin badu osasunaren aldetik agastabat bat, lanean sartzen go, sustegungu neuria ukaiten aldu erizain edo gizarte laguntzaile baten bidez. Hai. Uh, eh, gehitu nahi dutana da pertsonaren baimenarekin egiten aldiren gauzak direla. Uh, behar da pertsonaren adostasuna ukan uh, horren uh, lantzeko, hori beharrezkoa da aintzinatzeko. Mhm. Mm. Zer lan zen alden, behar ba, ba. aldut. Eh? Ba, sustengu bat medikura joiteko, jakin behar da zonbeitzuk ez dutela medikurik. Uh, gero osasun pondu orokor baten egitea. Eta lankidetzea egitea lan munduko partaideki lan. eh? Hori egiten dugu ere. Hmm. Osa, Risa Ilian, baina atxikitzen dugu gogoan, hori presunak galdeiten balima dut, ados balima da, ogen, lan era maiteko biztan dena. Ba, ezkoa da. ezkoa da. Eta bizitegi sailian ere, hogere lan bat ere mana da. Bai, gizarte, eratzi, gizarte eratzeari buruz, eh, bi baliabide badira, uh, egongiari eh, buruz. Eh? Mm. diru laguntza baliabidea egongian sartzeko baita ere gero bizitegiaren atxikitzeko eta aldi bateko bizitegia. Gure elkartasun etxearen zat, maulen eta zen badira, eta berrikitan proiektu berri bat idekida dona paulen ere. Zer dira horiek? Etxe, etxe bizitegiak dira? etxe bizitegiak e, dira e, eta bon, norentzat e, dira bi, bi kasu bat dira eh? elkartasun etxetan edo emezan segituak diren uh, familien zat edo pertsona baten zat gabe mm, direnak, eh? eh? edo Uh, beste bigarren uh, kasua, hogoita bost urtepetik den gazte baten zat, formakuntza edo lanbide desmartxetan sartua den ber. Eh, bi jende uh, klasa horiek dute, uh, uh, aldi bateko biziteki bat uh, galdegiten ahal. Baina hori da bakarrik urras bat betirako eh, bizitegi batetarat jiteko. Eh, ez, ez zira luzaz bizitegi mota hortan. Ah, ez, ez, ez. Aldi bateko bizitegi eh, mota hori hiru hilabaitez baliatzen ahal da. berri daitekena aldi bai. bat, horrek erran nahi du, horotara ez duzula sei hilabaite baino gehiago uh, pasatzen ahal olako egongi batean. Eta bizitegi hortan, eh, egon lirak badu zerbait eh, ordaintzeko eta zer ordaintzen du? Bai, bizitegi horietan eh, badute zerbait ordaintzeko, biztan dena, beren egongiaren arabera paatzen dute, mhm. egongiaren onditasunaren arabera biztan dena. Hmm, eta karguzun baitzu ere, bai, biztan dena. Bai, bai. Beraz, zer eh, nola egin behar da olako bizitegi baten eh, eskuratzeko, bon, jandugu eh, pixka bate, beti MSD eta MSatik behar da pasatu? Bai, orduan um, aldi batetako bizitegi baten galde egiteko, gizarte laguntzaile baten deitzea beharrezkoa da. Mhm. Hori eh, behar ezkoa da, emeza edo elkartasun eta etxetan segitra diren Salbu, uh, arazori gabe diren uh, eh, dienden eran nahi baitut uh, ez, direnak segituak gure serbitxutik uh, edo emezatik. Horiek, kasu hortan, pertsona bera, etortzen alda Dona Pauleko elkartasun etxerat, harrerat, eta mhm. hor txosten bat galde egiten du, eta berak egiten aldu bere galdera. Hmm. Hori da. Bai. Odean, alede, gain dugu badiela, aipatu dugu, eh, orzaize kasua, eh, hori eh, baina Dona ere sortu dira, eta hori berritasuna aipatzen alduguna, eh, Elena. Bai, bai, berrikitan Dona Paulen ideki dira orduan eh, sei apartamendu, parzuer desberdinek dirustaturik, jakin behar da sei egongi horiek hiri barnean direla Dona Paulen, hori interesgarria da, urriaren hamairutik geroztik idekia dira, eta normalki azaruan estrenatua izan behar eh, luke. Mm -hmm. Jadanik, famili eta gazte batzu sartia dira. Mm Galdea, bada. Ah, bai, bai. Ondia, bai. pentsatzeko bai, den bezala. Bai, bai, galdea, galdea bada, bai, bai. Hila baitero bada eh, bilkura bat, uh, par, elgarretaratzen dira, galderen uh, aztertzeko. Beraz, galdera zonbaitzuk gelditzen bali dira eta oraino setasun gehiago eh, nahi bada, Elena, bada manera deitzeko, ziekin agemanetan txartzeko? Bai, edo zoin galdera balin baduzue, deitu behar duzue telefona zenbaki untarat, 0 bost, berroita emeretzi, hirurogeita bost, latanoita amabi, Hamabi. Eta Dona Pauleko elkartasun etxeko idazkari batek erantzunen du, eta xehetasunak eta emanen dauzkitzue. Baina no horretu aziko dugu, emez olako olako eh, elkartasun etxe horiek badirela iparalde osoan. Bistan dena ez, bergauza egiten alitaike, bai ona, angelu, miaritze, doni banelu itzene, edo elkartasun eh, etxeak deituz, zuen helbidearen arabera gure departamendua zaketikatua baita. Esker mila, Eta ondoko egunak arte Elena Gaieta. Mil esker zuri solas. Eta gure bizirik, eh, biziko solas izeneko emanaldian bagoa zaintzina. Ez dakit kurutze gorriak egin duen kanpaina baten berriukan duzuen, baina kanpaina hortan emana da eh, xaharreko beluketela etxean egonik. Eta kanpaina horren gibelean, ba, biztan dena, da, e, inala lagundu behar dela, e, inala luzaz etxean egoiten. Eta hortarako badira laguntza desbertinak, eta guk bat hautatu dugu, ziaz, edo herri elkargoetako zentro sozialek eskaintzen dutena, eta garazi baigoriko ziazeko, Marina Ordokia undi, hor zitugu langile ongi etorri zuri, Marina? Ongi etorri. Orduan, zu siburotarra zira, nungo bai. zira sortzez? Barkoseko. Barkoseko, eta beraz, lehenik uh, ziaz zentro horiek, ez dute bakarrik uh, biztan dena, eh, xaharrak laguntzen, beste laguntza motak ere badia? Bai, uh, ziaz bai kurirekua, uh, e bai, laguntzen du, e bai gazte zunbait, mm -hmm. zentro bai, bai baita amini bat uh, informazio zunbait, eta ebai, eh, bon, gero zahar, mena, lan paketa egiten dizugu, e, eh, eta hartu dizugu, e, bai, e, la gorri lan e, reform e, ritmo ordin, oi, e, bai, hartzen duzu, eta e, bai, oai, kompetentzia berri bat, e, bai, bat ezugu e, sinistre entakuak, ah, bai, ah, bai, Hor laguntzatzen zitzigu, e, bai, dosie zunbaiten uh, eh, mutatzekoeko, mhm. eta... Mm -hmm. E, eta baita ere, gaiten zinautan, emanaldi hau prestatzean, handikapatu eta bai, e, bai, e, bai, baduzue horre bai, bai, da bat. Bai, bai, bai, eta, bai, ha, ba, hasten dizugu, e, kaitia habo, bai uh, personantik apeak. Eh, bai, Guelana bai. bai. eh, hartzen dizugu ebai uh, Bai, eh, bai horretak. Ez dialaik haboa rajuiten edo etxen ahin baldi egon edo hori da. Hala, beraz, Centro Social horiek egiten duten lana hola asaletik aurkeztu dauzuegu, binen guk gaur dugun gaia dugu xaharretaz. Lehenik nok du laguntza horren

Pakete um, zabala. dizugu eta um, guek uh, paketa bat dizugu xahar. Hala, hori, gehien bat mm. xaharak. Bala. Hori da. Eta uh, eh, xaharak, baina uh, zoin dira xahar horiek, biziki eridienak ere, eman dezakun, edo denak? Uh, denak, mena, surtut... Uh, uh, Zunbait uh, ez betiai uh, aizai haietzen, bena nahi beti laguntu, e, laguntza zumbait eta mm. egoiteko etzen uh, e, surtut eta ez beti nahi e, mezon de retreta eta bai, bai, bai, surtut. Hala, beraz, pixka bat ibilki direnak, baina bakarik bakarrik ez direnak, eman dezagun uh, ateratzen aletxetik edo hori da. Mm. Eta surtut gue saharrak, bai, uh, familiak kantin, baina, bon, hoik, surtut familiak horro lanina ebeti, eta

Voilà. Memento hontan jakiten aldugu, garazi baigorriko ziaz zentro sozial hortan, zonbat laguntzen dituzuen, zonbat txar laguntzen dituzuen? Ordin, uh, otan uh, erran dit uh, ehun eta berrogeita hamar. Eta jente paketa uh, adizugu eta wanoa uh, junan duzu. Uh, Hemen datuz? Ge, bai, gehiago kenen dugu ebai, zenta bai, ziaz ebai untsa ezagutuk da. Mm -hmm. Eta ordin, euh, ah, be, jiten zutzu, ah, gu ikustea ebai, eta ordin, voilà, mm. ordin. Euh, oh, nor da aldo zien etxeat, uh, euh, familiako nor bai, edo xarra bera ere batzutan? Be, artetaik uh, familia. Bai edo artetaik aizua, ebai, agitzen baita, edo bestean txarra ebai eh, bea, edo bestean artetaik ebe eh, bedeziab daitzen nizu, eta ah. geho eh, juiten gututzu, algarrekin ikustea zaharra, eta hola juiten... Hala, hmm. prezeski hortaz mintzatuko gira, nola egin behar dago gure entzuletan zenta ziaz zentro sozial horiek, horreta ziko dugu, eh, bat agarazi mm. baiko baina bada ere, siberuan, bai, eh, Bai, bai, bat dira olako. nola egin behar da, eh, zer egin behar da, deitu behar da zien ganat, nola aldu dira jendeak zien ganat? Be, artetaik, donk, eh, erran dudalaik, eh, be, zumbaitek deitzen beti ar, guik ustea edo hola, bai. edo bestela zumbaitek, be, jiten be, laguntzak, no, dosiak normal, Artetaik uh, asistantzu zuen edo hola, right. Bai. ordin, ezagutzen titzi edo, artetaik egiten dizugu e, bai, bijitak e, beste partenaria ekilan, ordin edo beste lan artetaik bai, e, egiten dizugu uh, komunak uh, edo, ah. voilà, edo artetaik bai... Uh, elkar lan bat da azkenian, bai, eh, arizistea, nitze elkar lan. Mm. hala horretarazteko, badela, mm. dretxo hori, mm. eh, laguntza mm. hori badela, ez da xoko, bere xokoan egon behar, eh, zu, zuekin eh, harremanetan txartu eta beti atera bide bat, bada? Bala, beti, ja. Eh. ez, beti beti me usu. ala, hori da bai. Marina, ordoki handi beraz, uh, ba ez dakit eh, berba, eh, zu garazi baigoriko uh, ziaz zentro sozial hortarik heldu baizida, uh, telefonako zenbaki emaiten aldugu, bai. zerbait xetasun nahi duen aindako? Ordina, halzide uh, gue ikustea jiten ordin ni edo anita salaberri ene Lankidea, bai? bai. Eta ordien haltzide eh, guek ustea egiten goizoz, edo bestelan ebai uh, egiten dizugu uh, uh, meia, baikoriko meian egiten uh, ebai uh, goizetan, ordien ahain baduzu uh, haltzide egiten, edo bestelan guen numeroa, ordien uh, zero bost, berrogeita himetzu, hogeita bat, eta hogeit hama bost. Hala, ba, Marina utziko zitu guta horrei uh, eh, jarraikitzeko gure eh, emanaldian eman aldian uh, familietat edo hobekio egan xaren etxetat joaiten den uh, maialen iturriarekin uh, mintzatuko gira. Mil esker? Mil esker. Biziko xolaxa. Hala, maialen iturria hemen laguntzailea etxetan, egunon zuri, ongetori? Egunon, milisker. Zuretako lanberria izan de hori? Bai, bai. ez ahunt eta urtean itzetan ere amataz okupatu naiz, aiz amegeritasuna baitzuen. Eta beraz, bon, badakit pixka bat eh, adineko jenden eh, laguntzeko eh, ohitura banuen. Hala, ikasten da hori ere? Beba, eh, lan guzietan bezala, eh, lan bakotsak badu bere desberdintasuna, eta behar da, be, behar da diarri, pertsona desberdiner, eta kasu guziak desberdina dira, eta behar da jakin pixkat pleatzen. Uh, Gaitasuna handiena zoin da, zure gustuko lan horren egiteko, la joiteko etxeta, laguntzaile bezala. Bo, ez da, menturaz pazientzia, Ara, me bon, ez da, beste, gero, ara, behar da, jendekin maiteatu aremanetan sartzea, eta, ara, euh, gero, hmm. ez duena maite jendea, ah. bezaila zail, du, mena, ara, Orion, hmm. ez da gaitasun berezitik eh, nire ustez. Hala, orduan ziek galdein izte eh, kasu eta arduratzeko, eh, beraz, ez duzu baitez bada ikastaldik edo jarraikio lan horren egiteko. Galdeina eh, eta joiten zira? Ni personalki ez, baina baditugu formakuntzak. Eta urte guziz badira gai interesantak. Eta nik urte guziz egitu ditut formakuntzak. Be, dozein, uh, aurten goa ez dakit, e, antzia dut zertan mm -hmm, eman adutan mhm. izena, benen badira gai biziki interesgarriak, edo uh, adibidez postura batzuk berdira atxiki, gorputza, ba, eri handiak mugitzeko eta toki aldatzeko eta hori posturen gero ere, bon, Ara, ba, ba, eh, gauzak eh, desberdinak. Eh. gai zabalak dira, eta urte segitzen ditugu... E, formakuntzak. Bai. Odien maialen zuri, e, ze galdeina zauzu egitia? Dependitzen du? Dependitzen du, ze familiatan sartzen ziren. E, bon, aniz etxetan bon, bada garbik da laguntza bat ere, jende, adineko jendeak ezin duena gehiago egin, mena ez da hori bakarrik, da ere uh, uh, bat zuetan, kompania txikitzia eta mintzaraztea eta pixka bat uh, espiritua erne uh, atxikitzeko, beste batzuetan ere erosketak egitera, otorik ez dutena eta ba, biziki zabala da, ez mm. dependitzen du ze kasua. Hala, guk hemen eh, saila, eh, gaia dugu xaharrak, baina ez bai bakarrik xaharrak, dugu eguestian eh, marinarekin, baina ez bakarrik xaharrak. Ez, ez, ez, bada denetarik, badira gaztiak ere, uh, nola eran uh, uh, mm, handikape bai. ezinduak direnak, bon, Gero badira gertatu zantzaut ere, emazte batzuk aurduan aldia biziki gaizki pasatzen zutenak, eta etzanik egon behar, eta aurrekin etxeko laguntzeko etxeko lanak egiten. E, dene, bon, gero badira pertsona eh, helduak, ongi direnak oraindik, mena laguntza tipi bat doidoia behar dutenak, eta gero badira batzuk ahunt uh, eh, nekezian direnak, eta eh, laguntza gehiago behar dutena, ez da, kasu guzia desberdina da, kasu ah, guziek. Ah, zuk somat memento honetan, somat oren baduzu uh, lan uh, sailortan? Mementoan ez dut sobera ezakitzon bat ah. ditutan, zeren eta maruroski kupatzen nintzen pertsona bat, eta zendu da, me gure lanen hori gertatzen da. Eta benan pixkanaka gero berriz uh, ordutegia eh, ba, betetzen, da betetzen, da. Mm. ba. E, pentsatzen dut, jende horiek biziki atxikiak diela, zieri eta zien etortzea etxeat uh, iduzkia sartzia bezala dela, kasik? Hori izan duzu? Bai, ba, anitzetan eh, beha daude kontendira heltzen girelarik, gero batzuetan astapenean badira kasu batzuk eh, egia erran asistant sozialek eta dute bultzatu e, eh, norbaitu kaitea etxean eta batzuetan hasieran ez dira hain kontent norbait ba, normala da, zeta sartzen gira haien intimitatean, haien bai etxeko... Baina gero, pixkanaka, konten dira, bisita, ze berri, uh, mintzatzen gira erriko beste gauzetaz, eta ara, idekidura bada jentzat. Ez baitira nitzateratzen etxetik, eta Hala. Sendiduzu batela jende mota bat ahonte onki dena baztertia, eh, bakkartasunian? Eta... Bai, badira batzuk, bai, ahon ba, bakarrik direnak, ez utenak eh, eh, familia horbelik ere, baina ukupatzen dira, baina piskatu hunetik, ina ala egiten dute, baina ez da. Mhm. Eta, hori honor, bai, astapen batian beti gostatzen da. Hmm. Megero konten dira, bai, bai, gehienetan, bai. Ara, mm, eta mintzatu gira, marinarekin, ez da dudatu behar, eh? sola saldia hon horbaitek entzuten balimadu irratian, ez da dudatu behar, eh, ez da alge izan behar laguntza baten galdeitia. Ha, ah, ez, ez, eh, eh, guri helburua da inala obekia txikitzeko etxean, ez eta obeki gira etxean, ez eta edo zaharretxe batean, edo zentro berezi batean, edo nunai. Nu eta gainera zure ingurumena duzu, zure sukaldea, zure ganbara, ez ez ez da... Eh, adinarekin gertatzen den gauza bada, be laguntza pixkat gehiago behar duzu, eh, gero astapenean, gostatzen da mentzut, batzuetan eh, hori onartzia, eh, sahartzen dela eta ezin dutala hori gehiago egin, baina gero, bon, ez gero normalki untsa pasatzen da eta konten dira, bai. Dena den beharrezkoa den laguntza bada hori guai? Ba, ba bai, beharrezkoa da, ba. beharrik bada hori. Bestenaz eh, batzuk, hasteko familia ez zutena hain urbil, eh, zer egingo lukete, uh, eh, uh, zaharretxean sartu. Hor da, ala ere laguntzen du, ina ala luzaz uh, etxean atxikitzen. Eta etxeko giro hori, zoingo Ebe bai, ebe bai. Ala, Ba, maialen, ez dakit besteik baduzun ez zula, zerbait azpimarratzeko eh, egiten duzun eh, lanaz? Bo, eh, ez dakit, belan interesargarria da, denetarik ikusten da, eta beguretzat ere uh, ongi da ikustea uh, mota desberdinetako diendeak, beti ikasten duzu, eta behara, maite delarik pixka bat diendekin aremanetan sartzen eta goxuki egoiten, bai, eh, ekartzen, bon, konten niz nahi, nahi baduzu, diendeari goxotasunak hartzen duzu, mena haiek ere izultzen dauzute, beraz, uh, elgar lan bat da, uh, eh, ara, eta entirozgarria da. Mileska maialen? Mileska zuri. Mileska zuri ilunaren arerio Egun argian jario Atzo gauea gozatuari Zure usaina dario Zeru gainean bilaino Zoa zeguzki goraino Zelan ez dekot beste gogori Zeuri kantetako baino solo aloraz polito Nor ez da udabarriko zainago zure udago jena barriro nozetorriko Asuneri udar arte krabelina batu jake Ailotxatia ez bazina bai zubiluztuko zinake Zinake Badator gau astiro Badeko nahiko motibo, Maite nozula dakidan arra Ez aneiztazu Barriro Barriro haizeak egarriz Leizarrak dantzan darabiz Eskuo zeure azal gozoa Omen du gure handabiz Kirikola etzakarreran Iturria nonetedan Lastana maite zaitu dalako behar dozuretik edan asuneri udar arte kabelina batu jake hain lotxatia ez bazina bai zubiluztuko zinake badator gaua astiro badeko nahiko motibo maite nosula dakidan arren, esan eiztazu barriro Badator gaua astiro Badeko nahiko motibo Maite nozula dakidan arren Esan ez Barriro Eneko Solas. Ostegun untan egun berezi bat antolatua da, Bular emaiteaz, e, xeetasunak emanen dira egun hortan, PMIA horren antolatzaile da besteak beste, PMIko langile den uh, e, lore hori gurekin, e, ongi etorri zuri, ordean erraiten aldauko zu pixka bat e, nola antolatua den egun hori? Uh, han gira uh, beraz PMI xerritxua, gero uh, Dona Pauleko ospitalearen ere uh, amategiaren langileak, eta euh, letxelig euh, elkartea. hori euh, da beraz bular maitearen sustatzeko. Mhm. Eta egiten da, semen mondial de l'aletema maternelen parte gisa. Uh, hori uh, urtea da, egiten dena. Uh, urte guziz uh, gehiago jende badira. Mhm. Ara? Nik bakit eh, egin nuela uh, bilkura bat 2008an, eh, hor uh, esperantzitan zen, eta uste dut uh, idu ama ginela. Bai. Eta mm, pasatu den urtean zakit ama bost edo la ama ziren. Ah, bai. Ah, bai. Hemen datu da, orden argi da, dena den. Bai. Azaroaren seian da hau antolatua, eta zer eginen da susen egun hortan? Be, beraz, um, bular uh, emaiteaz, mintzatuko gira, uh, gai esberdinak izanen dira, bo, lehenik eh, be, bular emaitearen abantailak, hasteko, gero uh, bular emaitearen abiatzea eta be, aurkitzen aldiren uh, zailtasunak, ere. Uh, ditugu eh, PMI serbitzuak, uh, eh, letxe lig um, eh, elkartea, uh, eta ere uh, ekartzen alduten laguntza. Mhm. Eta bukatzeko, badugu uh, gai bat, nola uh, sigitzen alden bulak emaitea lana behiz hastean. Hori posible baita? Hori posible da. Bai, mm -hmm. bai, posible da. Ah, ez nia ah, ateratuz, ah, mm. antzinetik, biberonetan. Uh, ah, ah, bai. uh, ah. Egun hortan ere izanen dira, eh, eh, hor um, uh, zendik giren hor um, dezkari zumbatzu. Uh, kondatzeko, be nola posible den uh, amain uh, ez ekartzea hor zendik gietan, uh, eta ah. emaitea gero hori uh, aurreri. Mm Hala, uh, ere be um, eh, galderedi eh, ditugu, ere. Mhm. Eta esperantza dugu, be, um, ez da bai da bat sortzaraztea be, uh, parte hartzailean artean, sustut. Mm zuek, eh, pe miko langileak ziste, puerikultriz, uh, eh, bai. ziste eri zainak, naiz, horiek ez diren eri, eh? Yes. Bai. Uh, zikur biletik segitzen dituzue. Uh, etxetat eta joiten ziste ziek am, ama batek bulaga emaiten duelarik, uh, ikusteat eta nola pasten den, eh? bai, beraz proposatzen duguna da permanentziak, uh, ara, uh, eh, badira permanentziak Dona Paulen, uh, eh, Maulen, Garrasin, ara, eta gero etxetan ere duetan gira be aurren pesatzeko, eta ere kontsailuak maiteko ameri. Beraz, baute dakizia, aurrukan eta, soma denbora inburian, uh, amek uh, usten duten bulajain emaitia, orokorki, eh, mintzogida horre? Eh? Zun uh, batzu uh, lehen hilabetean uh, usten dute, eta besteak usu usten dute uh, bi hilabeten buruan, be, lana behiz hastean. Oh. Ah. Ara. Uh, ez dakite beti uh, be, segitzen aldutela uh, uh, emaitea euh, eta, euh, eta lana berden buran badakit hori guziak, hori guziak aipatuko dituzuela, baina nolaz posible dauden lana, lanan segitzea eta bulaja emaitia bere haujari, lore. Be, um, lehenik uh, eh, bularitik uh, eh, esne uh, gero hori ekartzen alda, fea esne hori alda um, be, uh, nunuren etxat edo orzen degilat eta han be, uh, emaiten aldute. Gero bad, bada beste zerbait egiten alda ere, uh, bular emait, emaiten alda be ez dakit goizez eta ratxez eta gero be esne artifiziala emait, emaiten alda. Ara, badira manerak, bai, dena den eh, manerak. egiteko. Mm. Bo, dena den esetasun eh, guziak ez ditugu hemen emanen, e, gomitatuko dugu jendea, amak, aitak. Aitak ere, bai. He? Mm. Ek biztan dena interesatzen aldirela, gai uni. E, nunda bilkura, noiz eta zeten honetan emaiten duzi itzordua? Ah, beraz, bilkura izanen da Dona Pauleko ospitalean, uh, azaroaren txeian, uh, bieter bostak arte, Hala, uh, deneri zabalik da euh, eta be, kiturik. Hala. Ba, uste dut, orai, ez dela estakuruik, jendek badakite, etorzen aldirela. Ba, milesker eh, bier unarat eh, etorririk eta gurekin eh, onartuik eskuaraz sola saldi hau egitia. Milesker. Ba, milesker zuri. Milesker zuri biziko solas. Bular emaitea segun berezi bat eh, antolatua da eta hori eh, azaruaren eh, sei juntan eta gurekin dugu mirentxu kozkarrat, bai gorriko ama gazte bat. Baina lehenik aurkezpenak behar dien bezala eginen ditugu, mirentxu badu bai aur bat eta nola du izena mirentxu egunon? Egunon, orduan jone izena du. Ara, nikaitu bat. Nikaitu bat, ze zomat eh, hilabete orai? Uh, eh, amak hilaite eh, istanteinak. Hala, hala, eta zok bulaga eman duzu, mirentxo, autu hori nola eginda? aski naturala iduritu uh, zaut bulaja emaitea, ezen hainitzek eta uh, ola iten dute eta ola, ola egina gira, justuki, uh, uh, esperantzetan uh, nintzela ikan, uh, uh, ala bat egiten zin artean, ara, esnea ere prestatzen ari zen, uh, gioneri uh, esnea emaiteko gixan gura uh, sortuko uh, zenean. Ez dakit galdeiten alda oso zuk uh, zu nola izan zida bularian ere? Uh, ez, justuki, uh, zeranik eh, bidazkako bat badut, eta biginen, eta enamak uh, etzin uh, aski esneik biendako, beraz, uh, uh, jautsasko uh, esne haukan dugu. Ara? Erresa izan da, zure autuaren errespetaztea, uh, aurrukaite denbora hortan, memento hartana? Ah, bai, bai ez eh, zera, eh, deia esperantzitan nintzela ikan, eh, emagintxek eta galdegin zautaten ean nahi nuenez bulaja eman, eta baiez nien, bai ez, nahi nuela, eta eta untsa pastatzen balin bazen, bai, segituko nuela, eta sortu dela ikan, ara, ba, ez dut, onartu dute, ez dut, ez dautate, ez, daut behar nila pasatu, ez? Mhm. Bo, nola hasi da, egexadea, eh, zer sendimenduekin, eman duzu lehen bizikaldiko zitia. Bon, be, eme janin entxeatzea, eta orduan ara, be, uh, sortu dela ikan askifite eh, zera medikiak zahi dautate uh, eh, bulajean eta zei gisaen txatu ara gioneri uh, bulajean baitea orduan uh, ez da biziki errez zenta azpeitakizu bala, batekin nola, nola hartzen den nini ekipi bat nola eman behar duzun zure kontrata dena orduan uh, zera esplikatzen dautzute badirela posizioneak eta Beraz, uh, behar duzula eh, initzaldiz eh, posizionez kanbiatu, zure uh, kikipunkiak ez kolpatzeko edo ez soberaminik ukaiteko. Eta bo, astapenean, beraz, bai, piskat min egiten du alaike, zen eta, bon, behar, zure gorputza ez da hori usatia, baina, bo, egun batzuin burian, gero gorputza jartzen da, eta, eta, eta, eta, eta, <laughs> Eta ala, jone ere ari da, kontent asteko momentuan, e, zu mintzo zirelarik eta irri poli bat gainerat eh, eskaintzen dauku. E, lehenbiziko egunak beti egiten da, eh, gogoja dela, eta gero nola pasten da, esnatzen da, ere emeki emeki ere, esne hori heldu da, gero gehiago. Uh, bai, astapenean ez duzu uh, eta gero uh, bauzu la fameuz uh, monte dele, ez dakin hori tenden, eta hor duan, uh, gero uh, bezua hor uh, niniaikin usatzen zira, nola hartu behar den eta dena, eta euh, be naturalki egiten dira gauzak, eh? Mhm. uh, zure gorputzak jartzen baita, eta bo, piskat nik nitin, uh, kikipuntiak, baina badira biziki krema honak, orain egiten direnak, eta, eta hor duan, ara, gertzen da, ara, egun batzu behar dira, untsa, untsa, untsa, eta gero, eh, afera untsa pasten da. Egiten duzu, naturalki, naturalki emaiten da, bai bulaga edo zointokitan zuk ere, erreski egin duzu hori? Bai, bai, bai, gero ara, batzutan, eh, bon, alaike, espaita eh, baita espada bizki goxo, eh, bere ahopen kent, efe, ara, bulaga emaitea gende baztertzen nintzen, eta gende kulertzen dute, gehien bat, eta gero, eta ara, gero emaiten nint bulaga, eta berriz heldu nintzen genden, genden artean, bai? Mhm. Biberonerat, pasatu zira, zoma de denburaen burian? Uh, txu uh, iruileite zituelarikan, lana berrizasi uh, dut alaik. Uh, ala ere segitu dut bulaja emaiten goizetan eta atxetan, baina egunean zehar, ara, biberonak behar izan dira prestatu, amatxik zuen atxikitzen, eta amatxik beraz biberonak prestatzen zitit, nahi hautsasko uh, esneaikin. Eta, jo neindako, egisa izan dea, errautza ikilan egin esne hori usatzia ez, nahiago zuen biztan amain esnea, zenta egia da, badola laike jautsorek usain berezi bat, ez da baita ez bada biziki eh, usain ona, baina uh, ara, jarri da, urare, eta ez zuen autorik edo zen gizaz. Bai. Eta txitsia ere, ez da bat ere berdina, plastika eta amaina? Et... Eh, bai, behar hori dela zailena izan, zenta ez baitzuan hartzen ere um, kukurik, mhm. eta hor duan ara, trezna hori afuan zahidako gulaikan, lehen aldetan uh, etzin bat emaite, etzin hartzen, ez baitzakin zer zen, eta kulturiz afuaikin ere ez da mugimendu bera ez du, eh, niniak ez dute mugimendu bera egiten eh, mi haikin, eh, bula haikin eta bibronaikin haikin, beraz, behar izan du, usatu. ara. Eta, bo, jonek seurniz eh, ahal balu mintzatu egan lezakela abantaila bezik ez zirela, bulaja hartzia, Bena, zuretako badea ere alderdi txarrik bulaja emaitiarekin uh, ebe obligatua zira <laughs> beti egina eh, zurekin uh, ukaitea. Uh, nik ez nuen esnea tiratzen, batzuk tiratzen dute ere esnea. Uh, nik ez nuen uh, tiratu nahi izan, zenta, bo, tresneria horrek ez ninduen uh, teresatzen. Eta orduan, ba, zure gainda beti uh, gione, astea, auja aztea, eta ba, batzutan... Voilà, nahi, euh, nahi zinuke beste zerbait egin edo beste noaiti utzi, baina hor, astapenean ah, hasteko, ez, etzen eh, posible. Me... Aita indako abantaila? Uh, bo ez, arek... Hauaz ez baitu geikitzeik? Orduan gu ontsantolatua ginen, zenta laike geikitzen zen, xatarra kambiatzeko, olalana erdiz erdi... erdi eh egin dugu eta biziki untsa zen, ara. Orduan, hor egin dugu alderdi txarrak, baina abantailak? abantailak hasteko bula jamaiten duzula ikan, ebez duzula, eh, fe, behar duzun guzia zurekin duzula, ez duzu uh, biberona edo, edo ejauts edo bazajarik zurekilan segia hasi behar. Eta beti prespresta da, bero-beroa, ez da baseraik egiteko, gero... <laughs> ara eta ara behar horrean, ara auja hasten dela ikan niarrez, bere ala emaiten aldako zu eh, kalmatzeko uh, eh, niñari. Ara? Ara, e, ere, hartu dugu besotan amak hartu du, eh, goxoki, eh, mementuan horbaitzen onduan gure bea, arranguratia, eta beraz, aholku bat ala, bon, guai bada, eh? egun hori antolatua dena, azaroaren seian, ze aholku eman zinezak ezok, ama bat, ahunt dudam balin bada edo, ze aholku mota eman Euh, be berdela entxeatu eta berdela ere euh, alaike pixka bat tematu. Ema gintxabatek egin zautan, euh, ba, bedren bizpairu egunez entxeazitez, eta astapenean berbada goha idurituko zauzu, berbada zaila izan dela. Ben bizpairu egun egin eta ikusiko zu obekio uh, gauzako bekiago pasatuko dira eta bai. Astapenean etzen baita espada biziki goxo, egia da, eh? E, Baina gero ondotik, beba, gorputza jartzen baita, dena untxa pasatu da, eta ala, kasik zazpi laitez eh, al eh, eman izan dut bulaja, eta izi ahi, eta izi ahi eh, konten izortaz, ara? Mm-hmm. Eta, bon, bulaja emaiten delaik, gaiten alda, oaiko egunian zeurik, ez dela ama bat bakarrik laguntzak bat ditu, eh? bai, gu segitea izan gira, ginen garaziko uh, pemian, eta orduan... Uh, eh, ainitz aldiz, gintza uku etxerat, uh, auxiliar uh, perikultriz uh, delakoa, eta hola, uh, gioneren uh, pisoa segitu du, jauntza loditzen zen, erakusteko jauntza jaten zin, jaski e uh, esne uh, ez, ara. Eta ez da sekulan problemaik izan? Ez ez, bate, uh, dena, untsa, untsa <laughs> joan da fera, bai, bai. Mileskeam irentxu, zure irukukotasunaren zate? eh? Deusetaz, mileskeak, zuek. <laughs> biziko solas. Eta honekin batean boruratzen da gure gaurko biziko solas emanaldia eskertuko ditugu emankizun juntan parte hartu duten guziak eta hene partetik eh, beste biziko solas bat helduden hilabetean abendo astapenean agur guzieri.